บุ๊กทูห้าสิบหกเปสเดีเจชต์เปสเดตเอแจชต์ความรู้สึกเดียนต์เดียนตมีความรู้สึก ต้องการ อยากคัมเชฟ ค a m Chef เรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยาก Ne เ e m i เชฟเ Ne ค e m i ชฟเราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยากสเ e m i chef เ k e m i chef กลัว Turkish freak Takesh freaker ผมกลัวคำ freak คำ freaker ผมไม่กลัวนุคำ freak นุคำ freaker มีเวลา Takesh koch Takesh koch เขามีเวลา Aika koch. Aika koch. เขาไม่มีเวลา Aika koch. Aika koch. เบื่อ Ti je i mërzitur? Të jesh i mërzitur. เธอเบื่อ Ajo është e mërzitur. Ajo është e mërzitur. Të më i bëë. Ajo nuk është e mërzitur. Ajo nuk është e mërzitur. Hiu. Të kesh uri. Të kesh uri. Hun hiu mai. Akemi uri? Akeni uri? คุณไม่หิวหรือ Nuk keni uri? Nuk keni uri? กระหายน้ำ Kam etie? Kam etie? พวกเขากระหายน้ำ Ju keni etie? Ato kanë etje พวกเขาไม่กระหายน้ำ ju nuk keni etje ato nuk kanë etje